Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը Լոս Անջելեսում հանդիպել է բարերար Վահան Շամլյանի եւ նրա խորհրդական Վահագն Բզնոնու հետ։ Հանրապետությունում շարունակվում են աշնանացանի աշխատանքները։ Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործարանը երկարամյա համագործակցության կապեր է պահպանում Արցախի համասեր ձեռնարկությունների հետ։ Արմո Ծատուրյանը ապարգևատրվել է գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով։ Վերանորոգվել եւ կահավորվել է Մարտակերտի մանկապարտեզը։ Արցախ այցելած հունգարացի լրագրողը ներկայացրել է այցից ստացած տպավորությունները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասին Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 19-ին Լոս Անջելես քաղաքում հանդիպում է ունեցել բարերար Վահան Շամուլյանի եւ նրա խորհրդական Վահագն Բզնունու հետ։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հանրապետությունում շարունակվում են աշտանացանի համար հերկի աշխատանքները։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, նշելով, որ ներկայությամբ կատարվել է 49220 հեկտար հերկ։ Ամենաշատ հերկ կատարվել է Քաշաթաղի շրջանում։ Ինչպես հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը, կատարվել է շուրջ 12560 հեկտար հերկ իրականացվել է ընդհանուր 10005 հեկտար ցանց, որից 2900-ը պետական պաուստային ֆոնդի օղատարածներում։ Սանվել է 4749 հեկտար ծորեն, 5256 հեկտար գարի։ Երկ եւ ցանց ամենաշատը կատարվել է Որոտանի քաղաքային ամայքի ցանկատարածներում 735 հեկտար երկի վրա ցանել են 520 հեկտար ցորեն եւ 215 հեկտար կարի։ Բակաբերդի գյուղական համայնքում կատարել են 660 հեկտար հերք, ցանվել է 537 հեկտար ցորեն եւ 76 հեկտար կարի։ Երկի 650 հեկտար կատարումով երրորդ տեղում Իշխանաձորի եւ Այկազյանի գյուղական համայնքներն են։ Շրջանի միջին հատվածում հացահատիկի ցանց կատարվում է միայն Աղավնոյի գյուղական համայնքում։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց գյուղտեխնիկան պատրաստ է հսել աշխատանքները։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բնակչությանը կլոր տարին թարմ բանջարեղենով ապահովելու խնդիրը աշխարհում վաղուց է լուծվում ջերմոցային տնտեսությունների միջոցով ինչ վիճակում է մեզ մոտ ջերմոցային տնտեսությունների խնդիրը եւ արդյոք ոլորտն ունի զարգացման հերանեկարներ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ջերմոցային տնտեսությունների եւ առհասարակ գյուղատնտեսության մեջ խոշոր ներդրումներ անել ցանկացողներին պետությունն օժանդակում է գյուղի եւ գյուղատնտեսության հիմնադրամի խողովակներով տրամադրելով վարկեր կամ սուբսիդավորելով առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսի մեծ մասը։ Ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման առանձին ծրագիր, որպես այդպեսին չկա, մեզ հետ զրույցում ասաց գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, բայց որ մեր երկրի կլիման բարենպաստ է ջերմոցային տնտեսություններով զբաղվելու համար, ակնհայտ է։ Մեր բնակլիմայական պայմանները թույլ են տալիս, որպեսզի զարգանան նաև ջերմատնային տնտեսությունները, բայց այս պայմաններությամբ կոնկրետ ծրագրեր պետական գյուղնախարությունում չկան, բայց երևի կրդներ նախատեսված են մեր հերանեկարային ծրագրերում։ Մենք խնդրեցինք Վիլենա Պետիսյանին մանրամասնել, թե ինչու ներկայանում պետական աջակցությունը գյուղատնտեսներին։ Գոյություն ունեն սանդղակ եւ տարբեր տոկոսադրույթներ, նայած ինչ ծրագրեր են եւ ինչի մասին է։ Ու հիմնականում հենց դրված կտ, որպեսի օգտագործողների համար մատ չէ լինի։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե ֆիքսված տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ, այլ առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսի սուբսիդավորման մասին, կոնկրետ մինչև 65-70%, ասենք բանկի տրամադրված տոկոսադրույքի մինչև 60-70%-ը սուբսիդավորվում է։ Իսկ դա, եթե օրինակ ընդունենք բանկի կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք 16%, ապա այդ 16%-ի 60-ից 70%-ը կազմելու է 10-11%։ Հետևաբար օգտագործողի վրա վար կլինելու, ասենք 5-ից 6%-ի սահմաններում։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության հիմնադրամից արդեն իսկ օգտվողներ եղել են։ Մեր հարցմանն ի պատասխան հիմնադրամից տեղեկացրին, որ 63 հողօգտագործող համապատասխան օժանդակություն է ստացել եւ զբաղվում է ջերմոցային տնտեսության բիզնեսով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործարանը երկարամյա համագործակցության կապեր է պահպանում Արցախի համասեր ձեռնարկությունների հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հաճախակի փոխայցելություններ, փորձի փոխանակումներ Արցախցի գործընկերների հետ, ինչպես Արցախում շատ հաճախ Իջևանու գինուն եւ կոնյակին են նախապատվություն տալիս, այնպես էլ Իջևանում հիացած են Արցախում արտադրվող ողքելից խմիչքների համ ու բույրով։ Իջևանցի գինեգործները բարբերաբար այցելում են Արցախ, ինչպես որ մեր գինեգործներն են հյուրընկալվում Իջևանցի իրենց գործընկերների մոտ։ Գործարանի մենեջեր Արտակ Վեստրոպյանի խոսքով Գործարանը ստեղծվել է 1951 թվականին, այն ժամանակ ինքը սպասարկել է Արարատ տրեստին, ինչպես Հայաստանի բոլոր գործարանները եղել է Արարատ տրեստի մի մասնիկը։ Այսինքն խաղողը մտերել է արտադրել է արտադրանք եւ շշալացման համար ուղարկել է Երևան հոտ գործարանը։ Եղել է ամբողջ մի մասնիկը։ Հետո անկախությունից հետո գործարանը ստեփականաշնորվել է 10 տարի առաջ ինքը նոր թափը հավաքել ու հայաստանյան շուկայում ինքը լավագույններից մեկն է, առաջատարներից մեկն է։ Ու սկսել ենք Արցախի շուկանել, փորձել մտնել, սկիզբը խոստումնալից է, հուսով եմ հետո ավելի լավ կլինի։ Գործարանը մոտ 2 ամիս է ինչ սկսել է արտադրել գինու եւ կոնյակի նոր տեսականիներ։ Ի դեպ, այդ տեսականիներն արդեն վաճառքի են հանված Արցախի խանութներում մեր տեսականին դեռ նոր է այստեղ, բայց արդեն լավ արձագանք կա մեր վարդի գինուց, տարբեր 4 գինիներից գոշը հավանեցին, շատ մխիթար գոշը, որը նորությունը, Տիրանի բրենդիները հավանեցին, Տիրանի հնեցրած օղիները։ Մի խոսքով տենց բան չկա, տենց արտադրանք չկա, որ ինքը չի ընդունվել այս այս ժողովրդի Նշենք, որ Իջևանի գործարանը ոչ միայն գինի ու կոնյակ է արտադրում, այլ նաև օշարակներ, մուրաբաններ, այս բնակավարում նույնպես համագործակցում են Արցախի իրենց գործընկերների հետ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանի 2018 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 225 հրամանի համաձայն Գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած բեղմնավոր աշխատանքի եւ բացառիկ ներդրման համար Արմով Մարդիի Ծատուրյանը ապարգևատրվել է գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով։ Ինչպես հայտնել են նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, Ժիրայր Միրզոյանը, գյուղվոլորտի երախտավորներ Գրիգորի Կասպարյանը եւ Վլադիմիր Զաքյանը այցելել են Արմոց Ծատուրյանի բնակարան եւ հանձնել ոսկե մեդալը։ Ամերիկայի հայ ավենտարանչական ընկերակցության ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել եւ կահավորվել է Մարտակերտի Մովսես Ճանպազյանի անվան մանկապարտեզը։ Ըստ ընկերակցության Արցախի մասնաճյուղի սոցիալական ծրագրերի պատասխանատու Լուսինե Հայրյանի, մեկ հարկանի մանկապարտեզը նախատեսված է շուրջ 70 երեխայի համար։ Նախադպրոցական հաստատությունը ունի ջերուսման համակարգ։ Շենքում տեղադրվել են նոր դռներ ու պատուհաններ, սանհանգույցը փոխարինվել է նորով։ Իրականացվել են նաև ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքներ։ Նախակրթարանը ապահովված է կահույքով։ Հայաստանի կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը։ Սա նրա երկրորդ մեծ ասուլիսն է վարչապետի պաշտոնում, որի ընթացքում պատասխանել է լրագրողների բազմաբնույթ հարցերին։ Եթե դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում կոնսենսուս չլինի, մենք կշարունակենք աշխատանքը կոնսենսուսի հասնելու ուղղությամբ, որովհետև ՀԱՊԿ-ում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով։ Անդրադառնալով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցում ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակին, ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Մենք դատապարտում ենք նման գործարքները։ Համարում ենք այդ գործարքները ուղված ընդդեմ Հայաստանի ազգային շահերին եւ մենք կարծում ենք, որ նման գործարքները խաթարում են հապ կազմակերպության բովանդակությունը։ Այս փուլի կարևորագույն խնդիրներից մեկը հետեւյալն է. մենք փոխադարձաբար պետք է բարձաբանումներ ունենանք Երկրների յուրաքանչյուրի համար պետք է պարզ լինի, թե ինքն ինչ պարտավորություններ ունի ռազմաքաղաքական դաշնակցի նկատմամբ, ինչ պարտավորություններ ունեն մեկը մյուսի նկատմամբ, երկրները ինչ պարտավորություններ ունեն կազմակերպության նկատմամբ եւ կազմակերպությունը ինչ պարտավորություններ ունի երկրների նկատմամբ։ Կարող եմ ասել, որ մենք մեր պարտավորությունները լիարժեք դաշնակցային կատարում ենք, ինչը ցավոք չեն կարող ընդել մի շարք այլ գործընկերների պայմաններում։ Եվ մեր խնդիրը շատ հստակ է ունենալ այս հստակեցումները եւ նոր բովանդակություն հաղորդել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը փոխադարձ հարաբերությունները եւ պարտավորությունները ճշտելու եւ փոխադարձաբար կանխատեսելի եւ պարզ քաղաքականություն վարելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը աշխատանքային այցով ժամանել է Աфghanistan։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարի մամուլոք քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանին ընդունել է Աфghanistan-ի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարար Թարիկ Շահ Բահրամին։ Նախարարները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, երկրում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը, հայ խաղաղապահների առաքելության եւ այլ հարցեր։ Դավիթ Տոնոյանը առաջարկել է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համատեքստում քննարկել Հայաստանում աфghanստանցի ուսանողների ուսուցանման հնարավորությունները եւ հումանիտար համագործակցության խորացումը։ Գրել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանում տեղակայված հարավային ռազմական շրջանի ռուսական ռազմաբազայի զինվորական ճամբարների տարածքում տեղի են ունեցել հանդիսավոր արարողություններ, նվիրված հրթիռային եւ հրետանային զորքերի 76 եւ Անդրկովկասում ռուսական ռազմական կայազորի կազմավորման 214 ամյակներին։ Տոնակատարության մասնակիցները ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ են դրել խորհրդային միության հերոս 10 տանկիստների նվիրված հուշակոթողին, որը գտնվում է ռազմական պոլիգոն ճամփարի տարածքում, եւ ռուս սպաների նվիրված պատվո բլուր հուշահամալիրին։ Տոնակատարությունը ավարտվել է ռազմաբազայի թանգարան այցով եւ տոնական համերգով։ Հայաստանի արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը ընդունել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար Քլեր Մեյթրոին։ Հանդիպանը քննարկել են նաև Ադրբեջանի կողմից Երևանված Տավուշի Բերթավան գյուղի բնակիչ Կարեն Ղազարյանի պահման պայմաններին վերաբերող հարցեր։ Քլեր Մեյտրոն տեղեկացրել է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները բարբերաբար այցելում են Կարեն Ղազարյանին եւ առաջիկայում եւս այս կկատարեն։ Նա նշել է, որ իրենք մշտապես կապ են պահպանում Կարեն Ղազարյանի ընտանիքի անդամների հետ։ Հայաստանում կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարը տեղեկացրել է, որ իրենց կառույցը ազատազրկված անձին ազատ արձակելու բանակցություններում ներգրավելու կամ դատարանի վճռների վրա ներգործություն ունենալու որևէ իրավասություն չունի։ Արցախ այցելած հունգարացի լրագրող Դավիթ Դերշենին, ով հունգարական ամենախոշոր կայքերից մեկն է ներկայացնում, իր Լեռնային Ղարաբաղ մենք գտանք հիանալի գանձեր չճանաչված երկրում հոդվածում նկարագրել է Արցախ կատարած այցից ստացած տպավորությունները։ Լրագրողը համառոտ անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությանը, ընդգծելով, որ 1920-ականների սկզբին Արցախն ու հայկական պատմական այլ հողեր Ստալինի կողմից են բռնակցվել Ադրբեջանին։ Հունգարացի լրագրողը անդրադարձել է Արցախի պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի, արգոսնախարար Մասիս Մայլյանի հետ ունեցած հանդիպումներին, որոնց ժամանակ պաշտոնյաները ներկայացրել են Արցախի տնտեսության զարգացման հերանեկարները, արտաքին քաղաքականության ուղղությունները։ Հոդվածագիրը հատուկ ուշադրություն է դարձրել Թումո տեխնոլոգիական կենտրոնին, նկարագրելով պատանիներին անվճար մատուցվող բարձրակարգ տեխնոլոգիական կրթությունն ու նորարարական կենտրոնի աշխատանքները։ Հոդվածում հատուկ անդրադարձ է կատարվել Արցախի պատմամշակութային ժառանգությանը։ Հեղինակը նշել է, որ հայերը աշխարհում քրիստոնեությունը ընդունած ամենահին ազգն են։ Հիացմունքով նկարագրել այցերը, հինավուրց վանքեր, տեսարժան վայրեր եւ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հրավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։